Achemaals en Jonathan is saam met hulle daar. Enig iets wat jy hoor, kan jy dier middel van hulle vir my laat weet. Davidse vriend Gesa het in Jerusalem aangekom net toe Absalom die stad binnenkom.